Vin nem blija i mont roulez Eid laret ar vir an edor, poat che Nan, potra blouch tor, just. Un amzer, ari ont chwer ar gla. Nag dut, blujan te tor Nan, digaz kavan e. De chotra bet blouch dor Nan, mez ma i chonjal dilo jan i rog pell.